Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender. Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê. Brisou na minha XJ e gostou da minha CB. Tá olhando pra meiota, já vou logo te dizer. Ei, Pereira, obrigado tá que ela quer, né, viado? Quer andar de meiota, senta na minha piroca. Quer andar de meiota, senta na minha piroca. Quer andar de meiota, senta na minha piroca. Quer andar de meiota? tá na minha piroca. Quer andar de meiota? tá na minha piroca. Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender. Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê. Brisou na minha CJ e gostou da minha CD. Tá olhando pra meiota, já vou logo te dizer. Quer andar de moto, né? <laughs> Quer andar de meiota? Cê tá na minha piroca. Quer andar de meiota? Senta tá na minha piroca, quem andar de meiota. Senta tá na minha piroca, vai. Quem andar de meiota, senta no colo do pai, vai. Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender. Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê. Brisou na minha XJ e gostou da minha CB. Tá olhando pra meiota, já vou logo te dizer. Ei, Pereira. Tá ligado que ela quer, né, viado? Quem andar de meiota, senta tá na minha piroca. Quem andar de meiota, senta tá na minha piroca. Quem andar de meiota, senta tá na minha piroca. Quem andar de meiota, senta na minha piroca. Quem andar de meiota, senta na minha piroca. Hoje o bonde deu papo, ela não quis Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê. Brisou na minha CJ e gostou da minha CB. Tá olhando pra meiota, já vou logo te dizer. Quer andar de moto, né? <laughs> quer andar de meiota, cê tá na minha piroca. Quer andar de meiota, cê tá na minha piroca. Quer andar de meiota, cê tá na minha piroca. Vai, quer andar de meiota, cê tá no colo do pai. Vai.